Nažalost, živimo u vremenu kada se velik broj muslimana ugleda u zapadnjake u mnogo toga. Jedna od stvari jeste i odgađani brak. što je svakako neistravno, Islamski učenjaci kada govori o braku, stupanju u brak, kažu da je osnova, da je sunnet, da čovjek stupi u brak, sunnet. Ali u datom momentu stupanje u brak može biti važan obavezan. I onaj ko to ne uradi, počinio je grijeh. Kada? Kada je čovjek imućan i kada se boji za sebe, znači da neće pasti u haram. Odnosno da će pasti u haram. Tada je njemu obaveza da stupi u brak. Kada bi uzeli ova dva pravila, u praksu vidjeli bi da je mnogo mladinaca koji mogu da se ženi, koji su situirani i s druge strane oni se boji Jer danas samo ako si normalan da iziđeš na ulicu, moraš se bojati za sebe i za svoju vjeru i moraš se bojati Znači, toliko je onaj razvrata na ulicama. Tako da, u gledanju zapad u ovom momentu, znači kod njih, pošto oni dala oprosti, kod njih ima pozitivni stvari u kojima su pretekli muslimani, ali ima negativni gdje su se spustili na nivo koji je niži od nivoa životinja. Mnogi na zapadu sjedni na olovku izračuna i on kaže četiri puta mjesečno ću otići u javnu kuću, to mi košta toliko, a ako se oženi moram kiriju, moram ovu, moram ono, moram vaku, moram nako, jeftinije je to i onda on znači, onaj kak se zove, zapostavlja brak. Dok mi muslimani znači ne gledamo na tu stvar takvu. S druge strane, oni koji su oženjeni znaju, a oni koji nisu, Allah molimo da im da što prije saznaju, ne postoji na zemlji nešto što može smiriti čovjeka kao brak. Još ako nađe ljutu ženu, ma ima da se smiri kod tamburice. Svakako da se smiri. U svakom slučaju, <clears throat> Allah Đelešanu kaže وَمِنْ آيَاتِ إِنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَ لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا I jedan od dokaza Njihovi je to što za vas od vrste vaših stvara ženu da se uz njih smirite. Znači to je prva stvar i nakon toga kaže uzvišeni Allah i što između vas uspostavlja ljubav i savjenost. Znači ovi ne oni da znaju koliko se žena može voliti. Oni bi se ženili već noćas, prije sutra. Znači to je Allahova milost i Allahov ajet Allah ovo spominje u kontekstu šta su to ajeti na zemlji. Ajeti, kaže, na zemlji su da je Allah stvorio ženu da se muškarac uz nju smiri i to što je Allah učinio ljubav i samilost. To ono momenta kad se živi po islamu. Ali ako čovjek živi lapo, lapo, živi, znači ima šest dresova, jedan dres nosi na ulici, dva dresa kad dođe kući, i tada, znači ako ima šesto prendica na Facebooku, a ona i tada nema tu smiraja, tada tu nema ljubavi. Ali onda kada se živi zaista po islamu, ljubav, samilost i harmonija koja može nastati u braku, ne može nastati nigdje drugo kao u braku. Tako da, znači, smiješno je govoriti ovdje o koristima koji proizilazi iz braka. Boži poslanik, ali se se selam, kaže ja vaše šebab, men iste ta'a minkum ulba'ete fel O skupino mladića, ko od vas može da se ženi, neka to učini. Nared, naredi Na taj način će, kaže, zaštititi svoj spolni organ. Sačuvat će svoj pogriv Ako ne može, nek, neka posti. Tako da, znači, najbolji način da se čovjek zaštiti od iskušenja jeste da stupi u brak. <clears throat> da da da da da